بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu zaidi mtume wetu kipenzi chetu nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam tunapokutana tena katika nasaha nyingine hasa wakati huu ambapo ulimwenguni au ulimwengu unapambana na mtihani ya corona au COVID-19 ndugu zangu Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema yake na upole wake na huruma yake kwa wanadamu ametuelekeza katika mambo mbalimbali mbali, ambayo sisi tutaweza kujikinga na shari ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameumba na kuleta katika huu ulimwengu Allah subhanahu wa ta'ala akiwa ndiyo rabbul alamin Mola wa walimwengu anaielewa ulimwengu na kuwaelewa walimwengu vyema zaidi kutuliko sisi ndo maana akatupatia njia mbalimbali mbali za kinga kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika moja katika darasa zilizotangulia tumezungumzia umuhimu wa Muislamu kukumbuka ad'iyatul karb dua za mitihani dua za mazito wakati huu tukakumbushana dua kama vile la ilaha illa Allah al-azim al-halim la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim tukakumbushana dua kama vile la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin na kadhalika na miongoni mwa mambo ambayo Muislamu hafai kughafilika nayo kila wakati. Na hasa nyakati kama hizi ni adhkaru sabahi wal masaa adhkar ambazo mtume wetu sallallahu alayhi wasallam ametufunza ambazo zasomwa asubuhi na jioni kuna adhkar ambayo ni kadha wa kadha ni nyingi tu na kila mmoja inaziba ufa fulani kila mmoja ina manfaa fulani kwako wewe mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufunza ni adhkar ambazo zaweza kukuchukua takriban dakika kumi ikiwa utaamua kuzisoma zote mtume wetu ametufunza na akatuambia tushikamane nayo na miongoni mwa adhkar hizi ni آه، كسوما قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس قل هو الله أحد مرتات تاتو كلا موجة كسما أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين أو كسما أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين وقت وجيوني كسما بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ukasoma dhikri hii mara tatu asubuhi mara tatu jioni mtume asema sallallahu alayhi wasallam hakuna chochote kitachokudhuru kusema a'udhu bikalimati llahi tamati min khalq min sharri ma khalaq wakati wa asubuhi wakati wa jioni mara tatu tatu ayatul kursi kusoma ayatul kursi wakati wa asubuhi wakati wa jioni na sababu ya wewe kukingwa na kuwekwa mbali na balaa mbalimbali قسوم سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مبكى مشوا دعاء نا فيلا فيلا قسوم اللهم عافني في بدني او الله نبطي عافية نبطي عزيمة كتكامو مليانك اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر la ilaha illa ant ukaikariri dua hii mara tatu wakati wa asubuhi na mara tatu wakati wa jioni ukamswalia mtume sallallahu alayhi wasallama mara kumi wakati wa asubuhi mara kumi wakati wa jioni na miongoni mwa adhkar zingine ambazo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametufundisha ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith faslih li sha'ni kullah ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم احفظني min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti zote hizi ni adhkar ambazo kama nilivyotangulia kusema kila mmoja inaziba ufa fulani katika maisha yako imma inakukinga na shari ama inakuletea khairi katika siku yako tusighaflike na adhkar hizi tushikamane nayo wakati huu wa mitihani na wakati mwingine wowote ni sababu ya wewe kupata baraka katika siku yako ni sababu ya wewe kuwekwa mbali na shari za aina mbalimbali asema Sheikh Raslan hafidhahu Allah tabaraka wa taala Muislamu yoyote ambaye hashikamani na adhkaru sabahi wal masaa adhkar za asubuhi na jioni basi ikiwa ataka atapatwa na chochote katika siku yake asimlaumu yoyote bali awe ni mwenye kuilaumu nafsi yake basi tujizoeshe ndugu zangu kusoma adhkar hizi za asubuhi na jioni na tuweze kuwafanya familia zetu na tuwapendao kuweza kushikamana nayo na biidhnillah tabaraka wa taala Allah subhanahu wa ta'ala tatuhifadhi wajazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh